Kako, na koji način da živimo svoj život na dunjalu ko provedemo i da postignemo Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Uzvišeni Allah nije objavio Kur'an i Kerim samo da se čita. Samo da se čita od jednog vremena do drugog u posebnim prigodama, prilikama i slično, već je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an da se on čita, izučava, proučava i da se postupa, da se radi po njemu. Na mnogim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas na razmišljanje o Kur'anu. Također kaže da je Kur'an učinio dostupnim, da je učinio Kur'an lahkim, da se iz njega mogu lahko izlačiti pouke i poruke. Stoga mi u ovim našim emisijama nastojimo družeći se s određenim kuranskim surama, saznati šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje, čime Allah zadovoljan, kako, na koji način, provesti život na ovome svijetu. Da, život na ovome svijetu jer postoji i drugi svijet. Postoji i drugi svijet. Nakon ovog svijeta Dunjaluka zasigurno doći će drugi svijet Ahiret. Život na Dunjaluku nije igra i zabava. Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da postojimo nakon što nismo postojali, nakon što nismo bili vrijedni spomena, nije nas doveo na ovaj svijet dunjaluk da se igramo, zabavljamo, svoj život protračimo, ne znamo ni sami u čemu, već nas je stvorio prvenstveno zbog jednog posebnog cilja, zbog obožavanja njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog, da činimo ono čime je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, što Allah subhanahu wa ta'ala voli, da govorimo riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, kojima je zadovoljan, da činimo radnje, dijela, postupke koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, to je ibadet. To je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, svakako sve te riječi, sva ta dijela činiti samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome drugom. Da bi nam to bilo jasnije, Allah subhanahu wa ta'ala kao i u svim ranim generacijama, tako dakle i ovoj generaciji poslao je svoga poslanika koji je detaljno pojasnio ljudima kako na koji način obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno kako na koji način provesti život na ovome svijetu i time se pripremiti za drugi svijet. Konkretno o ovome govorimo i kroz suru Jasin plemenitu Kur'ansku suru Jasin. Jasin je mekanska sura i svojom sadržinom govori kao i sve mekanske sure, uglavnom dakle o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanju u proživljenje, vjerovanje u drugi svijet. O tome dakle govori i ova sura Jasin. Mi smo u našim dosadašnjim emisijama došli do kuranskih ajeta i sure Jasin u kojima Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava svoju svemoć. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan, da on može učiniti sve. Pa nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao nam, obećao svima, wa in kullu lamma jamiu ladaina muhdarun. I doista svi oni, dakle svi ljudi, i prvi i zadnji pred nas će biti dovedeni bit će okupljeni pred nama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla vala ovom ajetu kao i u mnogim drugim kuranskim ajetima na neki način sebe persira. Dakle, sebe spominje u množini. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini kao što ćemo vidjeti iz narodnih kuranskih ajeta i sure Yasin. Međutim, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o posebnim stanjima, posebnim situacijama, posebnim dešavanjima koja može dati jedino on, Allah subhanahu wa ta'ala, tada se Allah jalla vala persira. Mi dobro znamo da i ljudi, ljude na Dunjaluku persiraju iz poštovanja, iz uvažavanja zbog njegove ličnosti, zbog njegove uloge u društvu i slično. Allah subhanahu wa ta'ala je najpreći toga. Stoga se Allah subhanahu wa ta'ala na spomenu tim mjestima, situacijama kod pojašnjavanja određenih događaja Allah subhanahu wa ta'ala spominje se o množini. Allah jalla vala je jedan, jedini, nikomu nije potreban, on ničega, on ničega nije, nije potreban. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je rekao i doista svi oni ljudi od prvoga do zadnjega bit će pred nas dovedeni, bit će pred nama iskupljeni, sakupljeni. Zbog čega? Zbog pitanja, zbog obračunavanja, zbog vaganja njihovih dijela, dobrih i loših. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin, dakle nakon tih 30 ajeta, iznosi dokaze svoje svemoći. O ljudi, ako sumnjate u drugi svijet, ako sumnjate u proživljenje, ako sumnjate da postoji drugi svijet, da nećete biti e, izvedeni iz svojih kaburova proživljeni, pogledajte naše dokaze naše svemoći. Poslušajte, pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje, i o tome je bilo govora u našoj prošloj emisiji, spominje mrtvu zemlju koja je ispucala, čije je rastinje bilje sasušilo se, Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju milost. Allah subhanahu wa ta'ala spušta kišu i putem nje ponovo ta ispucala, sasušena zemlja uzbuja, zatrepće, jeli, postaje kao nova, oživi. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala će oživjeti sve nas. Kako je došlo u brojnim hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da ljudi kada se spuste u kaburove normalno zemlja ih troši, zemlja ih izjeda vremenom i čovjek se pretvara, čak i njegove kosti postaju prah izuzev jedne kosti. Izuzev jedne kosti, mi to kažemo, je li repne kosti ili repnjače, iz tog dijela kosti Allah subhanahu wa ta'ala će svojom svemoći ponovo nas, ponovo nas stvoriti, oživjeti i mi ćemo, kako će doći ako Bog da govoru suri Jasin, izaći iz svojih kaburova i odlaziti do mjesta gdje ćemo svi biti sakupljeni i gdje će se iščekivati, iščekivati obračun. Dakle, nakon zemlji koja nam je najbliža, Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje neke dokaze koje je teško pojmiti i slično. Ne, naša vjera je lahka. Naša vjera je lahka i upravo s onim što je lahko uspostavlja se dokaz protiv ljudi. Kada bi Allah subhanahu wa ta'ala spominjao dokaze, navodio dokaze koje mogu pojmiti samo posebno inteligentni ljudi, kako onda uspostaviti dokaz protiv ljudi. Sutra bi mogli brojni ljudi doći na sudnji dan i pravdati se, govoriti. Mi to nismo mogli shvatiti, pojmiti. To je bilo daleko od nas, naših razuma i sl. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala spominje najlakše i najočitije dokaze. Pa nam prvo spominje zemlju, jer nam je zemlja najbliža. Po njoj hodimo tu zemlju ispucalu, kasnije oživljenu kišom od Allaha subhanahu wa ta'ala vidimo svojim očima, gledamo svojim očima. Nakon zemlje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Subhanal khalaqa al azvađa kullaha mimma tumbitu al ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Neka je slavljen Allah, subhanal ladhi. Neka je slavljen onaj koji sva stvara par u svemu. Sve što je stvorio, stvorio je u paru. Zatim navodi kao primjer, mima tumbitul ard. Stvorio je par čak u onome što izniče iz zemlje, u tom rastinju, u tom bilju, to bilje rastinje raste u paru. Postoji muški, postoji ženski spol. Zatim, lumin enfusihim, čak dakle i od vas ljudi i od vas ljudi kao što mi je poznato muškarci žene wa mimma la ya'lamun i čak dakle od onoga što oni ne znaju čak od onoga što oni ne znaju što mi dakle ljudi ne možemo shvatiti ne možemo dokučiti ne možemo vidjeti ne znamo za to, dakle sve Allah subhanahu wa taala za sigurno stvara u paru. Pa kaže dakle Allah subhanahu wa ta'ala na početku ovog ajeta subhan, Subhane. Ova riječ kod nas, je jeli, kao što nam je poznato, često govorimo subhanallah, subhanallah, mi je prevodimo kao neka je slavljen, neka je slavljen Allah. Dočim, dakle, ova riječ u pravom značenju ima, dakle, upotrebljava se, koristi se za negiranje svake manjkavosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada se kaže subhanallah, ispravnije je da se pojasni Da dakle po tom riječju se podrazumijeva neka je Allah uzvišeni daleko od svake manjkavosti, daleko od svake mahane, daleko od svake negativnosti. Neka je daleko od svake manjkavosti onaj koji u svemu stvara par. Onaj koji u svemu stvara par. U onome što izniče iz zemlje, u vama samima, o ljudi, pa čak dakle i onome što vi, što vi ne znate. Dakle, nema ni jednog stvorenja. Sve ovo što vidimo oko sebe i ono što ne vidimo, do čega ne možemo doći svojim razumima ili nekim drugim jeli, osjetilom, osjetilom, sve Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je u paru. I o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori i na mnogim drugim mjestima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Az-Zariyat وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ I mi od svega, sve što smo stvorili, stvorili smo u paru da biste vi o tome razmišljali, da biste vi iz toga uzeli pouku. Dakle, sve što postoji, postoji u paru. Izuzev, izuzev Allaha Jalla wa'ala. On je jedan jedini. Sve stvoreno živi u paru jer je potrebno druge strane. Jer je potrebno drugoga. Dočim Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban nikoga. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Nije potreban druge žene, niti je potreban djeteta. I neka je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala od onoga što mu drugi ljudi pripisuju. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban nikoga, zato je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Kako je došlo u hadisu, doista je Allah vitr i voli, voli vitr. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala jedan, jedan jedini. I kao što nam je poznato, jedno od Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je i al-ahad, jedini ili el-wahid također jedan jedini i slično. Dakle, sve što je stvoreno, stvoreno je u paru Izuzev Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala prelazi na druge dokaze. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ I dokaz im je, čega? Upravo ovoga o čemu govorimo. I dokaz im je završetka ovoga svijeta i dolaska drugog svijeta. Dokaz im je istinitosti proživljenja. Noć kojom mi uklanjamo polahko dnevnu svjetlost. Dokaz im je dolaska drugoga svijeta, proživljenja, noć koju mi polahko uklanjamo, uklanjamo dan, fejda hum nakon čega oni ostaju u potpunoj potpunoj tami. Dakle, dokaz prestanka ovoga svijeta, dokaz ponovnog proživljenja na drugom svijetu jeste noć. Kao što polahko dan nestaje, kao što polahko dolazi noć i dan nestaje i prestaje. Isto tako, draga braćo muslimani i sestre muslimanke, polahko troši se i naš život. I mi polahko odlazimo sa ovoga svijeta naš životni vijek se skraćuje. Polahko nam smrt dolazi. Sve to dakle ukazuje na prolaznost ovoga, ovoga svijeta. Kao što se nakon dugog dana sprema noć. Polahko, isto tako nakon života na ovom svijetu sprema nam se smrt. I kao što noć polahko dolazi, međutim kada dođe, kada nastupi, ona ostaje, ona traje. Isto tako, dakle, i mi kada proživimo život na ovome svijetu, kada nam dođe smrt, umrijećemo. Nećemo taj smrtni čas moći niti odgoditi, niti ga ubrzati da nam dođe ranije kada mi to želimo, već onda kada to Allah subhanahu wa ta'ala želi i nastupiti smrt. Dakle, i dokaz im je prolaska ovoga svijeta, dolaska drugoga svijeta, dokazim je istinitosti proživljenja i noć putem koje mi polahko uklanjamo dan i kada nastupi noć oni potpuno ostaju u tminama. Pogledajmo Allaho je subhanahu wa ta'ala mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala daje da nam noć polahko dolazi. Šta mislimo kako bi bilo kada bi nam noć odjedan put došla? nakon dana, odjedan put da nam dođe noć. Mi bismo tada, dakle, teško bismo se snalazili, oči bi nam ostale širom otvorene, tražili bismo kako, na koji način, jeli da pronađemo sebi put, da idemo, da nastavimo svoje poslove, da činimo. Poznato nam je kada, dakle, nalazimo se u osvjetljenoj prostoriji i neko nam ugasi svjetlo odjedan put, da, dakle, dobar, dobar dio vremena nalazimo se u tminama. Teško možemo razaznati nešto je li u sobi u prostoriji. Tako isto, dakle, ukoliko budemo život na ovome svijetu živjeli, ne budemo li se polahko pripremali za smrt. Ako nam smrt dođe iznenada, a mi nespremni, oči će nam ostati širom otvorene. Zaprepastit ćemo se, izbezumiti, kada doista vidimo meleka smrti kako nam dolazi sa svojim pomoćnicima. Danas, kada pričaš ljudima o ovim detaljima, mnogi, nažalost, čak ima i onih koji kažu za sebe da su muslimani, ne vjeruju u to. Međutim, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala su istina, najveća istina. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ Ima li nekoga da istinitije govori od Allaha? Nema. Riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam su istina, jer on ne govori po svojim prohtjevima, svojim hirovima, strastima, već on govori po objavi koja mu se objavljuje. Allah dželle i njegov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam govore o dakle dolasku meleka smrti koji na određeni način, poseban način uzima dušu vjerniku, na poseban način uzima drugačiji način i kako uzima dušu nevjerniku. Dakle, ako se ne budemo pripremali za taj dan, ako se ne budemo pripremali za te trenutke koji nikoga od nas neće mimojići, nikoga od nas neće zaobići, zasigurno prestravit ćemo se izbezumit ćemo se. Željet ćemo priželjkivati da se vratimo makar malo, da se taj trenutak odgodi, međutim on neće biti odgođen. Priželjkivat ćemo samo pola sahata, sahat, da još živimo na Dunjaluku, da ga iskoristimo, da se odazovemo onima koji su nas pozivali u pripremanje za smrt, koji su nas pozivali u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, praktikovanje vjere, međutim, dakle, neće se našoj želji udovoljiti. Dakle, zasigurno će nastupiti nam smrt. Zato pripremajmo se da spremno dočekamo svoju smrt. Kao što je jedan od velikih islamskih učenjaka i pobožnjaka rekao, saznao sam da će mi smrt doći iznenada niko od nas ne zna, kao što je kaže Allah Vala u zadnjem ajetu sure Luqman, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَدَ تَكْسِبُ غَدَ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُتْ I ni jedna duša, ni jedan čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. Kod nas narod kaže, novi dan, nova nafaka. I ni jedna duša ne zna gdje će umrijeti, kada će umrijeti. Pa kaže ovaj islamski učenjak, saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Ne zna niko od nas kada ćemo nastupiti smrt, zato sam požurio da je, da je spremno, spremno dočekam. Dakle, vidimo Allahu subhanahu wa ta'ala veliku mudrost da nam daje polahko noć. Polahko nam dolazi noć. Isto tako većini, većini nas polahko se približava smrt. Zato Uzmimo pouku iz ovog i drugih kuranskih ajeta i pripremajmo se za ove trenutke dan ponovnog proživljenja i izlaska pred Allaha subhanahu wa ta'ala za sigurno će za sigurno će doći. Pa dakle, iz ovog kuranskog ajeta možemo zaključiti koliko je vrijedno biti na uputi koliko je vrijedno biti u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Zato tu uputu Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru moramo cijeniti. Moramo je ljubomorno čuvati. Koliko je velika ta Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat, neka se svaki od nas zapita, preispita, uporodi sadašnje stanje sa njegovim prethodnim stanjem. Da je živio i nastavio živjeti u tminama, kao što Allah kaže feidahu mudlimun i oni će biti nakon toga u potpunim tminama da je on nastavio živjeti u tim tminama da ga Allahova milost nije obasjala da nije živio tim danom sretnim danom sretnim životom da nije svoje dane prosvjetljavao ibadetima Allahu subhanahu wa ta'ala kakvo bi njegovo stanje bilo i da je umro na tome da je u tim tminama da je u tim tminama umro. Kao što se može zaključiti iz ovog kuranskog ajta, kako to kažu pojedini komentatori Allahove knjige, da je noć osnova. Da je noć osnova, jer Allah dželavala kaže i mi s noću polahko dan potiskujemo, dnevnu svjetlost zamračujemo i onda ljudi ostaju u potpunim tminama. Nakon što su bili u tminama, Allah im dao svjetlost, Allah im dao dan, nakon toga ponovo Allah subhanahu wa ta'ala dolazi sa tminama. Dakle, isto tako, mi nismo postojali na ovome svijetu, bili smo mrtvi, pa nas je Allah dželavala doveo na ovaj svijet, nakon toga dolazi nam polako smrt. Mnogi ljudi nisu bili na uputi, Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala dao uputu, prosvjetlio im put, dao im da hode, da jasno spoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga dakle umjeru. Šta bi bilo da su ostali mrtvi do jeli, proživljenja, mrtvih srca? Na to mislimo. Da su ostali u zablodi, da ih Allah dželavala nije uputio svojom, svojom milošću. Zato, dakle, onaj koga je Allah dželavala uputio, na pravi put, neka vrednuje tu uputu, neka je ljubomorno, ljubomorno čuva. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ponovo spominje još jedan dokaz. Dan, noć, dakle svi to doživljavamo, nakon zemlje Allah subhanahu wa ta'ala spominje dan, noć kao dokaze, jer smo mi, dakle, i živimo po dani, živimo po noći. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje, spominje još jedan od svojih dokaza. Spominje sunce pa kaže wa shamsu i sunce. Šta? I sunce je dokaz. I sunce je dokaz proživljenja. I sunce je dokaz prestanka ovoga svijeta završetka ovoga svijeta i dolaska drugog svijeta. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرْ لَهَا i sunce se kreće, sunce postoji do određenog roka. Sunce se kreće do određene tačke, do određenog perioda. Zalik je takdiru l'azizil alim. To je odredba silnoga i sveznajućeg. Dakle, sunce koje je Allahu subhanahu wa ta'ala ogromno stvorenje i koje mnogo, mnogo koristi ljudima. I takvo stvorenje će postojati do određenog roka. Sunce, koju korist imamo od sunca, svi na Dunjaluku, međutim i pored toga ono će postojati do određenog roka. Nakon toga prestaće da sjaji. Nakon toga, dakle, bit će uništeno. Pa i ti čovječe, koji možda i nisi toliko odkoristi, nažalost, ni sebi, a kamoli društvu zajednici u kojoj, u kojoj živiš. Znaj dobro da ćeš i ti proći. Pa budi od koristi. Nastoj da okoristi što je god moguće više prvo sebe, jer ti si sebi najbitniji, a zatim kasnije i društvo. Nemoj da budeš svijeća koja sebe topi, a drugima svijetli. Ne, prvo dakle okoristi sebe, to jest tragaj za onim što ćete usrećiti i na ovome svijetu i na drugome svijetu drugi svijet postoji. Drugi svijet će zasigurno doći. Drugi svijet će nastupiti. Gdje ćeš plodove, rezultate svoga rada na Dunjaluku zasigurno osjetiti. Pa gledaj da uživaš. I na Dunjaluku, zar može čovjek istinski odmarati nakon odmora? Ne može. Kakav je to odmor nakon odmora? Cijeli dan smo ljenčarili, cijeli dan smo sjedili, odmarali, nogu preko noge držali i opet želimo na večer da odmaramo. Slast tog odmora ne možemo doživjeti. Međutim, ukoliko cijeli dan radimo, težak, mukotrpan posao, brišemo znoj sa svoga lica, onda na večer osjećamo zasigurno slast u našem odmoru kasnije kada dobijemo plaću za svoj posao, ta nam je plata, ta nam je plaća, je li slatka? To je zarada koju smo stekli svojim rukama. Međutim, dakle, onaj koji ljenčar ili onaj koji živi na uštrb drugi, drugi ga pomažu, živi od drugih, on tu blagodat, to što dobije, mnogo i ne osjeti, je li protrači, ni on sam ne zna. Kaže kako došlo, još brže, još brže otišlo. Zato dakle gledaj da budeš od sebi, ko, sebi od koristi, a kasnije od drugima iskoristi. I nemoj da se hvališeš. Pogledaj sunce, koju korist imamo od njega, koliko korist imamo od njega, ono će proći. Ono je dakle osuđeno na kraju, je li kada Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoli, osuđeno na prestanak, na završetak. Pa dakle, isto tako i mi sunce će završiti svoju misiju na ovom svijetu, na Dunjaluku, dolazi drugi svijet. Isto tako, mi ćemo završiti svoju misiju na ovome svijetu, dolazi drugi svijet. Međutim, za razliku od drugih stvorenja, mi, ljudi i džini, bit ćemo pitani za ono što smo radili, za ono što smo radili na Dunjaluku. Sunce, mjesec, zemlja, i ostala Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja neće biti pitani, neće biti pitani za to, dočim mi ćemo biti i te kako pitani, zato se mi moramo mnogo, mnogo pripremati za taj drugi svijet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nakon sunca spominje mjesec, pa kaže wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim. I mjesec, i mjesec je dokaz. Mi smo njemu mjesecu odredili položaje i on se ponovo uvijek kreće i vraća kao palmin savijeni prut. Mi smo mjesecu odredili položaj i možemo vidjeti svaku veče da mjesec nije u istom stanju, u istom obliku. Na početku, jeli mjeseca, lunarnog mjeseca, mjesec dolazi u vidu mlađaka, dolazi poput crpa, je li tako, poput palminog pruta, pa se onda upotpunjava, upotpunjava, upotpunjava, sve dok sredinom tog lunarnog mjeseca ne postane pun mjesec. Zatim se ponovo smanjuje, smanjuje, smanjuje. Pa subhanallah, neka je Allah subhanahu wa ta'ala slavljen i daleko od svake manjkavosti. Kako li samo ovaj primjer, primjer mjeseca, govori o nama. I mi isto tako nismo postojali. Zatim nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio slabim, nejakim, kada nas je naša majka rodila. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da rastemo, da se odgajamo, da odrastamo, da upotpunjujemo svoju ličnost. Dolazimo u godine zrelosti, dolazimo u godine snage, nakon toga polahko naša snaga prestaje. Polahko se trošimo, nestajemo, slabimo i na kraju kada nam dođe smrt u potpunosti nestanemo. Pa dakle ovaj kuranski ajet i ovaj primjer spomenut u njemu tako nam dakle jasno govori o prolasku ovoga svijeta, o prolasku dakle i nestanku života na zemlji svih nas da dolazi za sigurno drugi svijet. Wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdarun i zasigurno svi će oni biti pred Allaha subhanahu wa ta'ala skupljeni. Kao što Allah oživljava zemlju, kao što Allah subhanahu wa ta'ala nakon mrtvila zemlje daje joj živost, oživljava je. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala nakon dana daje noć i nakon noći ponovo daje dan, nakon našega života, da će nam smrt i nakon te smrti da će nam drugi život na drugome, na drugome svijetu. Kao što sunce i pored svoje ogromne važnosti jednog dana će prestati da postoji, isto tako i mi, makoliko bili važni ili nevažni, znajmo dobro da ćemo otići sa ovoga svijeta. Naš život jeste upravo kao što i mjesece odvija na ovome svijetu, na Dunjaluku, kako dakle on polahko iz dana u dan, iz noći u noći putuje, isto tako i mi na ovome svijetu, na Dunjaluku, polahko iz dana u dan, iz noći u noć, iz godine u godinu putujemo i na kraju ćemo prestati da postojimo na ovome svijetu. Umrijećemo nakon toga, bit ćemo dovedeni pred Allaha subhanahu wa ta'ala, i odgovarati za svoje riječi koje smo govorili, za svoje postupke, radnje koje smo činili. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uzmemo povuku iz ovih kuranskih ajeta, da malo prosvjetlimo svoje razume i svoja srca ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima, da pogledamo malo u svoj život, da oplemenimo svoje duše, da oplemenimo svoj život, da što je god moguće više odazivamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, da je što je god moguće više pripremamo se za drugi svijet.